Tractatus septimus item alius de collectis Notum vobis dilectissimi et familiare mandatum pastorali predicamus hortatu ut in opere misericordiae studiatis esse devoti quod etiam si numquam a vestra sanctitate negligitur Nunc tamen promptius est et impensius exequendum, quia primus collectarum dies saluberime a sanctis patibus institutus hoc exigit. Ud unus quisque, pro ut votivum atque possibile est, in usus atque alimoniam pauperum, de vestris facultatibus conferatis scientes praeter illud regenerationis lavacrum in quo universorum ablute sunt macule peccatorum hoc remedium infirmitati humanae divinitus esse donatum ut si quid culparum in hac terrena habitatione contrahitur Eleimos in deleatur. Eleimos in enim opera caritate sunt, et simus quia caritas operet multitudinem peccatorum. Proinde, dilectissimi, in secundam feriam spontaneas collectiones vestras solicite preparate, ut quid quid vobis de temporalibus substantias demseritis, id multiplicatum in aeterna retributione sumatis.